А сега да навлеземе во темата. Ќе разгледаме од самиот почеток на Библијата еден заеднички мотив кој што се протега низ целата Библија, на некој начин, значи го има во целата Библија и тоа ја прави една целина. Ќе видите зашто станува збор. А, дали можеби можете да нагодите за кој заеднички мотив или тема станал збор. Значи се протега низ целата Библија, меѓутоа, еве да ја прашам вака први, значи, знаете ли кој е заедничкиот мотив на петте книги од Елен Вајт, оние познати книги кои што прават една целина или се на некој начин сите заедно кои ќе ги соберете коментар на целата Библија. Значи, почнувајќи од патриарси и пророци, о пророци и цареви, копнежот на вековите, дела на апостолите и големата борба. Кој е еден заеднички мотив кој што се протега низ овие книги? Со, со тој мотив почнува патриарси и пророци, а завршува големата борба. Да. Значи, патриарси и пророци започнува со изразот Бог е љубов, односно фактот, библискиот факт, а големата борба завршува со истиот. Истата изјава. Бог е љубов. И ова не е далеко од она што <clears throat> го има како заеднички мотив и Библијата, но малко од поинаков аспект сето тоа ќе го погледнеме вечерва. Што имаме на самиот почеток од Библијата? Поточно прва глава Битие. Прва глава, прва Мојсева. Што имаме? Создавањето. Значи, шесте дена, кога Господ создал. Сега да не читаме, да не отвараме тамо, како Господ создал се во тие шест дена? Со збор. Бог рече нека биде светлина и бидна светлина. Тоа е моките на Божиот збор, значи самиот збор има сила да, значи креативна а, моќ ние тоа не го можеме, нели? <laughs> Како што ќе кажат Джонси Вагонер, мислам некој од нив беше, сега не ме држите за збор, затоа, затоа Господ не може да лаже, значи тој кога ќе каже нешто и тоа, тоа бидува. Не е возможно за Господа да лаже. Но, забележуваме една разлика, која ќе прочитаме во втората глава Битие, каде што е опишан, опишано создавањето на човекот. Но пред да стигнеме до тоа, да ве подсетам на слугата кој што бил болен, слугата на римскиот стотник. Се закавате како при средбата, кај се сретнале Исус и римскиот стотник? Во Капернаум, да ве подсетам. Не знаеме точно каде, тоа на некоја оддалеченост, веројатно и неколку километри, се наоѓа неговиот слуга болен. И стотникот ќе му каже на Исуса, само кажи збор. Знаете како тој е пофален подосно од Исуса, дека тоа е вистинската вера. Но сега, сега ме да насочат на моментот. Значи, километр далеку, Исус изговара и во истиот тој час слугата оздравува. Значи, Господ тоа го може од далечина. Не можеме да предпоставиме сега кај се наоѓал Бог, која ги создавал сите тие нешта. Меѓутоа, факт е дека може од далечина. И тоа од огромна далечина. Тоа за него не е проблем. Но, која го создава човекот, гледаме нешто друго. Гледаме близкост. Значи, тој буквално Бог морал да се да се изволка вокалта за да <laughs> направи првен таа скулптура, да кажам, значи, тој, тоа човечко тело, пред да, да му вдахне животен здив. И сето тоа го направил со своите раци, знаете вие како тоа прекрасно е прикажано на она видео од Даг Бачелор. Космички конфликт, ако се цикавате на венчавката на Дејан и Силвија, баш одеше тој кадар тој дел од видеото, каде што Бог го оформува телото и подосна му вдахнува животен здив и го, го живува. Значи, тоа телото, човекот станува жива душа. Значи, евидентно е дека сеја, ја неаме таа далечина, таа оддалеченост. Господ е близу. Господ со своите раце го обликува го допира. Тука е. Еве Битие 2.7 да прочитаме. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на животот во носалките. Така човекот стана жива душа. Значи не е некаде далеку Господ па да изговара збор. Не, е туку е вклучен во самото создавање и не е за чудо, затоа што го создал човекот според својот лик. И кога Адам ќе ги отвори своите очи, прво нешто што гледа е, го гледа Бога. Својот татко. Или е, не, не е битно, нека е Исус, затоа што нели преку Исуса создаде се. Тоа е на почетокот на Библијата, односно во првата книга од Стариот Завет. Ај сега да отвориме во првата книга од Новиот Завет, во Мати, прва глава. И ќе читаме, ќе ви читаме извештајот за Христовото раѓање. Мате прва глава од 18 до 23. Мате 1 од 18 до 23. А раѓањето на Исуса Христа стана вака, кога неговата мајка Марија беше свршена за Јосифа, пред да се состанат се најде забременета од Светиот Дух – А незиниот маж Јосиф, бидејќи беше праведен и не сакаше јавно да ја засрами, намисли да ја остави тајно. Не беше јасно кутрите како тоа сега Марија е во блажена состојба. Без да ја допре. Но штом го намисли тоа, ете, Господов ангел му се јави на сон и му рече, Јосифе, сине Давидов, не бој се да ја земеш Марија, својата жена, зашто зачнатото во неја е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. Не знам како, ала дегресија. не знам како го испуштаат овој стих оние кои што сметаат дека ќе грешиме до второто Христово доаѓање, до крајот. Кога овде вели дека Исус се раѓа, се овоплотува, станува како еден од нас – Со која цел, со која мисија, за да го спаси својот народ од неговите гревови, а не во неговите. Меѓутоа, тоа не е темата. Продолжуваме понатаму, вели, а сето тоа стана за да се исполни она, што Господ го рече преку пророкот, преку пророкот Исаија, кој што вели, 23 стик, ете девица ке зашне и ке роди син и ќе го наречат Емануел, кој е преведено значи Бог со нас повторно таа близина, таа интимност. И покрај тоа што, што се случува од втора а, глава Битие, па до прва глава Матеј, што се случува е, помеѓу? Падот во грев. Уште во трета глава Битие, нели го имаме падот во гревот. Но и покрај тоа, Господ при кој план на спасение, испратјаќи го својот син, сака да биде со нас и покрај нашата грешна состојба. Значи, ке го наречеш Емануел, кој е преведено значи Бог со нас. Емануел значи Бог со нас. Знаете, она Ел на крајот Бог, кој што се среќава нели, во многу имиња, патем, многу библиски имиња. И на вистина ова многу подсекја, прва глава Матеј, ова извеште, многу подсекја на втора глава Битие. Бог е близу. Бог е тука, Бог е со нас. Со падот во греф. Дали човекот се оддалечува од Бога преку гревот или Бог се оддалечува од човекот? Да, Ово јасно во Исаија 59 стои првите два стиха, познати стихови Исаја 59, 1 и 2, стои запишено, не, не е прекратка Господовата рака за да спаси, ниту увото му за, заглувна за да не чуе. Току вашите беззаконија создадоа разделба меѓу вас и вашиот Бог. Значи, нашите беззаконија не оделуваат нас од нашиот Бог. Вашите греови го сокрија неговото лице. Што само го крие своето лице, но тоа е тука. И тој вика, веќе не ве слуша. Истото оно што го доживел Исус, кога висел на крстот, еве, неколку салот зборувавме за тие негови страдања, натоварен со нашите гревови, Бог го крие лицето од него, меѓутоа, дали Бог го напуштил? Тој чувствувал, е чувствувал таа разделба, но да ве подсетам на тој дел од цитатот во Копнешот на вековите. Вели, во тој густ мрак, знаете, кога се стемнило, среде пладне, било скриено Божето присуство. Од мракот си создал себе си за солниште и ја скрил својата слава од човечките очи. Бог и неговите, неговите свети ангели биле крај крстот. Отецот бил со својот син. Бог е тука. Сепак неговото присуство не било откриено. Значи, гревот нас не оделува од Бога. Бог е тука. Бог не не напушта. Бог е со нас. Емануел. Близина. Како Јован тоа го запишал во првата глава од Евангелието по Јован 14 стих. Јован 1.14. И Словото стана тело и се настани меѓу нас. Се вшатори меѓу нас. Го, го постави шаторот меѓу нас. Меѓу нас, со нас. Бог со нас. И ја видовме неговата слава и славата што има како роден, од таткото понсо благодат и вистина. Видовме на почетокот во Битие, на почетокот на Новиот Завет во Матеј, а сега додеме да на крајот од Библијата во 21 глава Откровение. Кога веќе се е завршено, имаме опис овде на новата земја. Откровение 21 од 1 до 3. Прво ќе читаме, потоа ќе читаме, ќе ги читаме почитни стикови од 22-та глава од Крвеви. 21.1 до 3. И видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја помина и морето го немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град Ерусалим, нов, како слегува од Бога, од небото, стокмен како невеста, променета за својот маш. Третиот стих и чув,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 Во 22 глава Откровение, внимајте тука какви стихови имаме. Од 1 до 4, почетокот, значи повторно од главата. И ми покажа чиста река со вода на живот, значи опишувајќи ја таа нова земја, бистра како кристал, која истечуваше од престолот на Бога и на јагнето. Сред главната улица и од двете страни на реката, дрвото на животот, што раѓа плодови 12 пати давајќи плод секој месец, а лисите на дрвото служат за исцелување на народите. И нема веќе да има никакво проклество, престолот на Бога. И на јагнето ќе биде во градот, неговите слуги ќе му служат. Тука е престолот Божи, на новата земја. Четвртиот стих вели, и ќе го гледаат лицето негово, и името негово ќе им биде на челата нивни. Бог со нас. Ови се стихови кои што повторно ова е една небитна тема, меѓутоа сепак э, сагам да нарасам дека јас не се служувам со тоа што брат Зоран често пати го истакнува дека Бога никој никогаш не го видел. Да, тоа се однесува на грешниците, зашто не можат ни да го видат. Меѓутоа, Бог сака да биде со нас, како од почетокот што бил, па дури во падот во гревот не не оставил, преку Христа, бил повторно со нас, Емануел, и на крајот ја гледаме опис на новата земја, каде што престолот Божи ќе биде тука, каде што Бог ќе биде со нас, меѓу нас, и ќе го Неговото лице. Тоа е, тоа е заеднички мотив кој што го ни целата Библија. Бог со нас, близина. Бог сака да биде со нас, да има близина со нас. Сега да отвориме во втора книга Дневник или Летописи, втора летопис и втора книга Дневник, 20 глава, 5 до 7. Овде дури може да се спомни оној стих во Блаженствата, Матеј 5.8, мислам беше, чистите по срце ќе го видат Бога. Но, да прочитаме сега втора дневник, 20 глава од 5 до 7. Јосафат. најат Јерусалим е обколен со непријателски војски и Јосафат паја на молитва. Му се обрека на Господа. Читаме од петиот стих. Тогаш Јосафат стана во јудејскиот собор во Јерусалим, во Господовиот дом пред новиот двор. И рече, Господи Боже на нашите татковци, Ти си Бог на небото и владееш на сите крво, криво божечки царства. Во Твојата рака се таква сила и јачина, така што никој не може да се додржи пред тебе. Значи, го велича Господа, неговата сила, неговата позиција, и потоа вели во седмиот стих, ти, о Боже наш, ги истера жителите на оваа земја пред својот израелски народ и му ја даде за секојаш на потомството на својот пријател Авраам. Тој Бог кој што може изгледа толку далечен, кој што управува со целата Вселена, кој горе на небото владее, со целата Вселена, тој му е пријател на Аврам. Стои устигот. Знаете што значи да биде, да биде, некој, да биде Господ пријател со вас? Тоа е таа близкост. Бог сака да биде пријател со нас, сака да биде со нас. Уште дури може би појасен стих и поубаво опишува сето ова Исаја 41.8. Исаја 41.8. Ти, Израелу, слуга мој, Јакове, кого го избрав, потомок на Авраама, мојот любимец. Знаете, ви не можете, односно ја да прашам вака, да, можете ли да, ма, да направите нешто за да Господ повеќе ве сака? Можно ли е тоа? Не можно. А можете ли да направите нешто лошо за да Господ помалку ве сака? Ни тоа не е можно. Тоа е таа божествена љубов која што е безусловна. Меѓутоа, Тој сите ги сака. Меѓутоа, има своји љубимци. Еве за Аврама тоа го читаме. Зошто милеел Исус највеќе да оди во домот на, на чив дом највеќе? На Лазар, на Марта Марија. Значи, меѓутоа, таа близина ја сака со секој од нас гледавме тој мотив таа тема некако протекува ни целата Библија. Бог со нас, Бог со нас, Бог со нас. Дури и за Мојсија стои во излез 33.11, втора Мојсијева 33.11. Запишено така, Господ разговараше со Мојсија лице во лице, како што човек разговара со пријател. Близкост, близина. Бог е наш пријател. А за да биде пријател, мора да е близок со нас. И сега да отвориме во Јован 15 глава. Тука има малку подол текст кој што се декавате Јован 15 глава, тоа е она прекрасна слика со лозата и прачките. За таа близкост што Господ ја сака со нас од четврти стих читаме, останете во мене, вели Исус, како јас во вас, како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не остане на лозата, така ни вие, ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која што е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оран и ги горат. Ако останете во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Како што таткото ме возлюби мене, така и јас ве возлюбив вас. Останете во мојата љубов. Ке останете во мојата љубов ако ги запазите моите заповеди како што и јас ги запазив заповедите на мојот татко и останував во неговата љубов. Ова ви го реков за да биде мојата радост во вас и вашата радост да биде полна. Ова е мојата заповед. Да се љубите еден со друг како што јас ви љубев вас. Никој нема поголема љубов од оваа да го положи собствениот живот за своите пријатели. И внимавајте 14 и 15 стих. Вие сте ми пријатели ако го вршите она што јас го заповедам. Не ве нарекувам веќе слуги, зашто слугата не знае што прави неговиот господар, а вас ве нареков пријатели, зашто ви соопшти все што чув од мојот татко. Слугата не е <laughs> слуга и господар, мислам, односот на слуга и господар нема некоја, не знам каква близина, меѓутоа пријател, кога ќе кажете пријател, Тоа е неверојатно близко. Вие сте ми пријатели, не ве нарекувам веќе слуги, вие сте мои пријатели и се ви откривам. Тоа е неговата желба. Од старт, по создавање сме негови. Видите како не создал. Со своите раце. А можел со збор, меѓутоа, сето тоа не било така случајно сме паднале во грев, непослушни. Господ го праке својот син и вели ќе го наречете Емануел, Бог со вас, со нас. На крајот гледаме Господ со нас. Господ наш пријател, не само Аврамов, и Енох бил пријател Божи, еднакво одел со Бога. И тој е наречен исто пријател. Тој сака со секој од нас да биде пријател. Бог сите не сака, Бог сака сите нас да не спаси. И таа негова желба да биде со нас е, не знам, не може тоа да се опише. Знаете, сите ние сме уникати. Кога зборувавме, се скјавате едно за параболата за, за бисерот, за скапоцениот бисер. Че да, тој бисер во едно гледање на параболата е Исус, кој е безценет, за секој од нас. Меѓутоа, во, во едно друго гледање на параболата, тој бисер сме јас и ти, сите ние. Тој оставил се за да го купи, за да го добие бисерот. Ако јас и ти сме уникати, значи, Зоран е еден на планетата Земја, нема друг. Трајче исто е еден, нема друг. И Од таму желбата да не спаси сите, знаете, ако фали некој Зоран, некој Трачи, не дај Боже, или Борчи, или било кој, на, на Господа ќе му иде празно. Ако сте уникатен, ако сте единствен, која е вашата вредност тоа? Ако има еден Мерцедес, тој, тој тип, да речеме, еден само на светот, која би била неговата вредност? <laughs> колку што е по-редко нешто е по-скапо, нели така? По-голема вредност има. Да. Токму така. Ние како деца на нашиот невесен татко. Само јас можам да ја пополнам таа празнина, еден е борче. Само Зоран може да ја пополни таа празнина. А Господ од старт Значи, ни целата Библија гледаме сака да биде со нас. Е, сега, нам ни остава слобода на избор, дали ние сакаме да бидеме со Него. А како ли прекрасно ќе биде? Замисли си, земјата ќе биде центарот на целата Вселена. Тука ќе биде престолот Божи. Ке му служиме. Па не знам, јас тоа со ништо не може да се спореди на оваа земја, со не знам какви почести позиции или било што. Не смееме да испуштиме таква шанса. Јас верувам дека понатаму ќе продолжиме да зборуваме на оваа тема, може би следната сабота веќе за Аврам и малку поподробно за тоа како тоа Аврам е наречен пријател Божи. Не само, не само Аврам, го спомнавме Енох и многу други. Но Господ сака да биде пријател, сака да биде близок со секој еден од нас. Да му го дозволиме тоа. Нека му е слава на Господа. Амин.